F'din il-parti tal-programm fejn eh, nimirħu f'odissea enċiklopedika biex infittxu dak li huwa mhux tas-soltu jew inkella dak li nafuħ sew Imma nixtiequ nsiru nafu aktar dwaru għax nafu li hemm aktar minn dak li nafu dwaru. U allura illum aktar milli nidħlu fil-font fuq xi suġġett jew ieħor partikolari għalkemm fil-verità rari nidħlu fil-font iżejjed bl-enċiklopediji, mhux veru? Imma e, minn flok ma naqbdu suġġett u nħarsu lejh e, biex naraw sew xinu, illum minn flok ħassejt li hija okkażjoni tajba biex namlu tip ta' vjaġġ differenti, tip ta' tiftixa differenti. Unfittxu dik illi naħsbu li kienet l-ewwel paġna illi nħolqot fuq il-Wikipedija bil-Malti. Hawnhekk kam l-ewwel eh, jibda l-konflitt illi eh, spiss ikolli jiena intern f'dak li huwa eh, x'jissejjaħ artiklu enċiklopediku fuq il-Wikipedija bil-Malti. Għal-fatt illi il-fundaturi għalli sejħu l-omek ta' dawk illi waqfu il-Wikipedija bil-Malti f'dawk is-snin kollha ilu, kienu ddeċidew illi ma jsejħux dak li bl-Ingliż jissejjaħ article fl-enċiklopedija bħala artiklu imma minflok isejħulu page. L-istess bħal mija il-paġna prinċipali biex niftehmu, ġifieri naħseb illi l-ewwel paġna veru propju kienet il-paġna prinċipali, ġifieri li ssibu qudiemkom meta titħlu eh, fil-Wikipedija eh, bil-Malti. Apparti hekk, imma eh, jekk allura niġu biex nitkellmu dwar dak li kien l-ewwel artiklu illi nħoloq, naħseb hawnhekk illi jirnexxilna illi nsibu x'kien. B'dubju eh, ċkejken u allura ċertezza hawnhekk hija fid-99% għal fatt illi dan huwa proġett ta' arkeoloġija moderna. minix jgħat eh, niprofa naddi bizzmin dan li jgħat niprofa namel għankawnek kina stess, le. U eh, propju interessanti li din li xaktar xkienet l-ewwel paġna li kiena kella l-forma ta' artiklu enċiklopediku fuq il-Wikipedija, jiġifieri l-Wikipedija bil-Malti, hija propju dik li jisimha Lingwa Maltija. Issa, eh, din il-paġna eh, hawn ftit eh, tarif interessanti dwarha. Għal-fatt li nistgħu ngħidu li hija paġna li hija fost l-aktar li huma mfittxija għal xi raġuni oħra. Fil-fatt, fl-aħħar 30 jum qabel ma qiegħed eh, nirrekordja dan il-klim li qegħdin tisimgħu bħalissa, din il-paġna intweriet kważi 900 darba. U dan huwa eh, ammont sostanzjali meta tqis li dan mhuwiex eh, xi jisem ta' xi ħadd li hija fl-aħbarijiet jew inkella xi ħaġa interessanti li qiegħda tiġri bħalissa li forsi wieħed jistenna illi jmur ifittex dwarha. Naħseb li l-iktar punt relevanti anka biex norbtu ma dak li huwa jew kien issa minn hawn ftit minuti oħra jispiċċa kompletament il-programm tal-vjaġġi enċiklopedici tal-lum illi il-persuna jew aħjar l-editur illi ħoloq dan l-artiklu dwar il-lingwa Maltija kien propju il-mistiden li kellna llum li huwa Stephen Loomis. Mill-11 ta' Settembru ta' l-2004 meta inħolqot eh, din il-paġna minn Stephen Loomis dwar il-lingwa Maltija fil-Wikipedija bil-Malti minn dakinhar law saru il-fuq minn 400 modifika eh, fuq din il-paġna. U ikolli ngħid li meta wieħed iħares lejn il-paġna oriġinali illi kienet inħolqot 16 eh, il-senilu u jqabbilha ma dik li hemm illum jara li hemm eh, titjib mm, sostanzjali. Hawnhekk interessanti wkoll illi nsemmu illi apparti dan it-titjib mm, sostanzjali il-paġna eh, dwar dan is-suġġett, ġifieri l-lingwa Maltija, teżisti anka b'diversi lingwi oħra. U meta ngħidu diversi lingwi oħra hawnhekk qed ngħidu li teżisti anka b'aktar minn mit lingwa, imma tistenna li din tkun prattikament fil-fektar lingwi minn hekk. Għaliex le? U naħseb illi parti mir-raġuni ta' dan hija eh, illi anka għatem mhux biżejjed dettalji dwar aspetti oħra tal-lingwa Maltija. Jena nittama illi permezz ta' dan it-tarif hija tanka eh, eh, inħeġġeġ lilek illi qed tismana illum eh, biex anka tara kif nistaw flimkien inkomplu ntejbu il-Wikipedija illi wara kollox hija enċiklopedija ħilsa fis-sens li hija miftuħa għal kulħadd b'kull mod u f'kull sens. Ma' dan, biex nagħlqu llum, ngħidu wkoll illi dan kollu issa tal-anqas b'aktar mil-lingwa li hija l-lingwa Maltija ilu għaddej għal dawn l-aħħar 20 sena.